50 languages. 38ในรถแท็กซี่ al taxi ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะ si us plau em pot trucar un taxi ไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ Quant costa fins a l'estació de tren? ไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะ Quant costa fins a l'aeroport? กรุณาตรงไปค่ะ Tot dret, si us plau. กรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะ A la dreta, si us plau. กรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะ Prengui la primera a l'esquerra a la cantonada, si us plau. ดิฉันรีบ Tinc pressa. ดิฉันมีเวลา Tinc temps. กรุณาขับช้าลงได้ไหมคะ Vagi més a poc a poc, si us plau. กรุณาจอดรถที่นี่ค่ะ Aturis aquí, si us plau. กรุณารอสักครู่นะคะ Esperi un moment, si us plau. เดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะ Ja torno de seguida. ขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะ Doni'm un rebut, si us plau. ดิฉันไม่มีเงินทอน No tinc canvi. ไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะ Va bé, guardi el canvi. ขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะ Porti'm a aquesta adreça. ขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ Porti'm a aquest hotel. ขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ Porti'm a la platja.